hope there's someone who take care of me when I die. Will I go? El mite del carro alat, Fedre 246A 248D. És, doncs, semblant l'ànima a certa força natural que manté units un carro i el seu àuriga, sostinguts per ales. El conductor guia una parella de cavalls. Després, dels cavalls, l'un és bonic i bo i constituït d'elements de la mateixa mena. L'altre és constituït d'elements contraris i és ell mateix el contrari. En conseqüència, resulta necessàriament dura i difícil la conducció. L'ànima recorre tot el cel, revestint unes vegades una forma i d'altres una altra. I així, quan és perfecta i alada, vola per les altures i administra tot el món. En canvi, la que ha perdut les ales és arrossegada fins que s'apodera d'alguna cosa sòlida on s'estableix prenent un cos terrestre que sembla moure's a si mateixa a causa de la força d'aquella. I aquest tot, ànima i cos units, s'anomena ésser vivent i té el sobrenom de mortal.